أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete, njegovali. Ne zaboravimo, brate moje, da su naše majke činile nam dobro čak i prije našeg dolaska na ovaj svijet. Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Nema ni jednog djela na Dunjaluku koje više približava Allahu Đalešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Njen sin je napisao na listu papira Nadam se da će onaj, nadam se da će onaj ko ovo pročita uzeti i odvesti ovu staricu od staraca.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 خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Neka je slava i hvala Allahu Đalašanuhu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje Svjedočim da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim našeg uzvišenog gospodara Allaha Đalešanuhu. Neka je salavat i salam na Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi selleme, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu i jedinu priznatu vjeru Islam do sudnjega dana. Objavio je Allah Đelešanu u svojoj plemenitoj knjizi O vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. U Uistinu je najbolji govor Allahu u govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallame, najgore stvari su novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru, da nas Allah Želešanu sačuvanje. Draga moja braća, cijenjene i poštovane sestre, naša večerašnja tema jeste moji roditelji, moji najbolji prijatelji. Mislim da onaj koji posluša ovo kratko obraćanje, posluša kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame, kazivanja iz prvih generacija, a također iz naše stvarnosti, onaj ko uzme pouku iz svega toga, mislim da će čvrsto odlučiti da nikada više ne bude nepokoran nepokoran svojim roditeljima. Nadamo se da ćemo čvrsto odlučiti da se nikada više ne vratimo ovom velikom grijehu grijehu koji po svojoj težini dolazi odmah poslije širka. Nakon što je upitan poslanik sallallahu alaihi wasallam u najdražim dijelima Allahu Đalešanuhu rekao je namaz u njegovo vrijeme. Zatim dobročinstvo prema roditeljima, a zatim borba na Allahovom putu, tako da iz ovog hadisa vidimo da je dobročinstvo prema roditeljima bolje i vrijednije kod Allaha Đalešanuhu, čak i od džihada borbe na njegovom putu čovjek iz Jemena, tavafio je oko Kabe, nosio na svojim leđima svoju staru majku, tavafio je s njom tako oko Kabe. Ko je od nas to uradio? Ko je od nas makar zamislio da to uradi? Nosi svoju majku na leđima i tavafio oko Kabe. Da li smo stigli do ovog stepena dobročinstva prema našim roditeljima? Da li smo stigli do ovog stepena u pokoravanju i ljubavi prema njima? Vidio je taj čovjek Abdullaha ibn Omera pa ga pita o sine Omerov o sine Omerov da li sam se ovim odužio za sve što je moja majka učinila prema meni a kaže Ibn Omer kaže sin Omerov ne nisi se odužio ni za jedan njen uzdah kada te je rađala. Nisi se odužio ni za jedan njen uzdah kada te je rađala. Što god radili moji vrate i sestro, nećemo dostići i ispuniti njihovo pravo koje imaju kod nas. Poslušaj Cijenjena sestro, poslušaj, dragi moj brate i cijenjena sestro, sljedeću priču i molim vas da okrenete svoja srca, da pažljivo slušate i gledate ima li vas u ovome, da li ste isti i vi kao ovaj čovjek. لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا Ovu priču ispričao je jedan od zlatara. Kaže, pred Bajram došli su mi u zlataru sin, čovjek sa svojom suprugom, a iza njega je došla njegova majka noseći u naručju njegovo dijete. Nosila je u naručju svoje unuče. Kaže Zlatar, čovjek je sa svojom ženom kupovao zlato, srebro, prstenje, narukvice, ogrlice, mnogo toga je kupio i kada je završio s kupovinom, dodao je meni da mu izračunam da mu dam račun koliko sve to košta. Kada sam mu rekao da to košta 20.000 i stotinu rijala, upitao je odakle ovih stotinu rijala. Mi smo dobro izračunali da to sve košta 20.000 rijala. Odakle ovih stotinu rijala? Kažem, tvoja majka koja ti je iza ona je uzela prsten od stotinu rijala. Ona je uzela prsten od stotinu rijala. La ilaha Prilazi ovaj čovjek, sin svojoj majci, skida prsten sa njene ruke kojeg je starica bila uzela, skida prsten s ruke i baca je zlataru govoreći el ađajzu lejse deheb. Kaže za stare nije zlato. Za stare nije zlato. Kada je to majka vidjela, otišla je u auto plačujući. Vratila se u auto sa svojim unučićem plačući. Zatim je za njom došla njena snaha, govoreći uzmi sve, uzmi sve što je tvoj sin kupio meni. Ogrlice, narukvice, prstenje koje košta 20.000 rijala, a majci ne može da kupi prsten od stotinu rijala. Kaže stara majka, ja znam da zlato nije za starice. Ja znam da zlato nije za starice. Niti želim prstin. niti želim narukvicu, niti želim bilo kako zlato. Walakinni aratu an afraha bil aidi kama yafrahu nas. La ilaha Walakinni aratu an afraha bil aidi kama yafrahu nas. Ali sam željela ali sam željela da se radujem Bajramu kao što se raduju svi drugi ljudi. La ilaha. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Gospodar tvoj zapovjeda Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite, kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Koliko, dragi moj brate, ima ljudi koji daju veću prednost svojim ženama nego svojim majkama. Dolazi kući s poklonima. Majka gleda, nada se njima. Pita svojim očima za koga su ovi pokloni. Oni su za ženu. Za majku nema ništa. Sin ulazi u sobu i zatvara vrata, majka sve to posmatra. Gdje je majčino pravo? Zar si zaboravio majku? kupuješ svojoj ženi odjeću, skupocijeni namještaj, kupuješ zlato, bisere, gdje je majka? Zar si je zaboravio? Otkada to poznaješ svoju ženu Allahov robe? Koliko dugo je ona tebe usuživala, trčala oko tebe, činila ti dobročinstvo? Ne zaboravimo, brate moj da su naše majke činile nam dobro čak i prije našeg dolaska na ovaj svijet. Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Koliko i koliko ljudi putuje sa svojim ženama, sa svojim porodicama, idu na izlete, izlaze u prirodu, ali nikada nisu svojim majkama rekli, majčice moja, želiš li da ideš s nama? Želiš li da ideš s nama? Hoćeš li da putuješ s nama? Nikada, nego kaže majka samo zamara, dosadna je, ne mogu se opustiti sa svojom ženom kad je majka s nama u društvu. Kaže Ibn Abbas Allahu ta'ala anhuma, ali kome kaže nikoga ne sluša. Kaže Ibn Abbas Allahu ta'ala anhuma, ja ne znam ni jedno djelo da više približava Allahu dželašanuhu od dobročinstva prema roditeljima. La ilaha illallah. Ja ne znam ni jedno djelo da više približava Allahu Đalešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Nema ni jednog djela na Dunjaluku koje više približava Allahu Đalešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Koliko i koliko danas braće u Islamu drži se Islama, drži se sunneta, praktikuje najsitnije stvari od sunneta, uljepšava svoj odnos prema komšiji, dao bi mu sve Pogotovo ako komšija nije na pravom putu, evo komšija ovo, evo ti ovo, hajde sa mnom, hajdemo tu i tu, hajdemo na kahvu, ali kada dođe njegova majka, pogledajte draga moja braćo kakav je odnos njegov prema njegovoj majci, pogledajte njegovo dobročinstvo prema majci i saznaćete uistinu koliko se on pridržava vjeri. Pogledajte kako je njegovo dobročinstvo prema njegovim roditeljima i saznaćete uistinu koliko se on pridržava vjere. Dođe majka i traži da je odvuče negdje, traži da je odvede u komšilu kao on odgovara, sada si došla, zar nema neko drugi da ide s tobom, baš sada moraš? I tako dalje. A da ga pozove neko od njegovih ahbaba, od njegovih prijatelja, komšija, odazvao bi mu se odmah, draga srca, odazvao bi mu se odmah. Allahov robe, poslušaj ovu neposlušnost prema roditeljima. Pitamo se zar ima i takvih insana i da ova priča nije objavljena u novinama, da se nije proširila među masama, ne bismo znali za nju i ne bismo je, ne bismo je sada slušali, ne bih je vama sada ispričao. La ilaha illallah. Kaže čovjek koji prenosi ovu priču. Otišao sam s porodicom na more. Došavši tamo, Izabrali smo fino, pogodno mjesto s lijepom plažom. Nakon što sam odabrao mjesto, pogledao sam oko nas da vidim ima li ljudi i primijetio sam jednu staricu kako sama sjedi duboko zamišljena uz obalu mora. Mi smo večerali, a zatim se malo zabavljali, pričali i to je tako proteklo sve do pola noći. Kada smo htjeli da idemo kući, rekao sam sebi, subhanallah, Šta je sa ovom majkom? Šta je sa ovom staricom? Sjedila je sama, niko joj se nije približavao. Kada smo se spremili, prišao sam njoj i rekao, stara majko, hajr, ako Bog da. Sjediš ovdje, sama, bez ikoga, kaže starica. Moj sin me je doveo ovdje i rekao mi da ima posla. Rekao je da će otići obaviti posao, zatim se vratiti po mene. Rekao sam joj, stara majko, već je kasno, šta misliš da ideš s nama? Kaže, ne, sačekat ću svog sina, pa i ako kasni doći će. Rekao sam, ali majko, prekasno je, ovdje više nema nikoga, kaže majka, doći će, ako okasni doći će, sačekat ću ga. Dao mi je, dao mi je ovaj papir da ga držim, čuvam kod sebe, dok se on ne vrati. Kakav papir? Šta je na njemu pisalo? Starica nije znala da čita, bila je nepismena. Uzeo je ovaj čovjek koji nam prenosi ovu priču. Uzeo je papir i pročitao ono što se nalazilo na njemu. Pročitao je ono što je bilo napisano na njemu. Znaš li, brate moj, šta je pisalo? Njen sin je napisao na listu papira. Nadam se da će onaj, nadam se da će onaj ko ovo pročita uzeti i odvesti ovu staricu dom staraca. Zar tako Allahu robe sa svojom majkom koja te je nosila? Zar tako Allahu robe sa svojom majkom koja te je nosila, rodila, hranila, odgajala, a njeno zdravlje sve to trpilo? Zar tako s majkom muslimankom? Poslušaj, dragi moj brate i cijena sestra, kakve su bile pred islamske majke kakve su bile pred islamske majke, kako su bdile nad svojom dječicom. Pogledajte njihovu ljubav, pa zamislite šta je tek onda s našim majkama muslimankama, a mi se tako neodgovorno ponašamo prema njima. Jedan predislamski pjesnik spominje u kasidi slučaj mladića, čija je glavna briga bila Dunjalog. Nalazio je zadovoljstvo u skupljanju imetka, kako doći do imetka, putevi, načini toga mnogo nije interesovalo. Na putu do bogatstva gazio je sve pred sobom. Jednog dana, jednog dana jedan imućni čovjek, bogataš, obećao je gomilu novaca, gomilu dinara i dirhema, tom mladiću ukoliko ubije svoju majku i donese mu, donese mu njeno srce. Zaslijepljen ljubavlju za ko mladić je odlučio da to učini. La ilaha illallah. Ubio je svoju majku izvadio njeno srce, zamotao ga i požurio ovom bogatašu, ovom šeitanu po svoje pare. Ne vidjeći ništa pred sobom, ne vidjeći ništa ispred sebe osim dinara i dirhema, u svoj toj silnoj žurbi spotakao se i pao. Majčino srce ispalo iz njegovih ruku i otkotrljalo se od njega. Majčino srce ispalo je iz njegovih ruku i otkotrljalo se od njega. Ustao je mladić brišući sa sebe prašinu, a iz majčinog srca. A iz majčinog srca progovara majčin glas. Sine moj, ljubavi moja, dušo moja, jesi li se ubio? Jesi li se povrijedio? Zastaje mladić. Svijest prorađuje. Budi se nešto u njemu i tek tada vidi šta je uradio. Nestaje dinara, nestaje dirhema ispred očiju, u glavi mu se stalno ponavljaju majčine riječi, sine moj, dušo moja, ljubavi moja, jesi li se povrijedio? Vadi mladić, vadi mladić iza pojasa nož i odlučuje da i sebe ubije. Nije mogao da živi i da nosi sa sobom grijeh koji je učinio, ali iz srca, ali iz majčinog srca ponovo progovara majčin glas, sine moj, ljubavi moja, dušo moja, ne ubijaj sebe kada si već mene ubio, ne ubijaj me dva puta.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 Je li to dobročinstvo koje nam naređuje uzvišeni Allah? Je li to dobročinstvo je li to dobročinstvo ostavljanje svojih roditelja u domovima za stare i U hadisu koji prenosi Abu Hurera radijallahu ta'ala an, a bilježi ga ima muslim rahmetullahi ta'ala ali kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, neka je proklet, neka je proklet, neka je proklet, rekli su ko Allahu poslaniće, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, onaj ko doživi staro svojih roditelja, jednog ili oboje, pa ne zasluži kod njih džennet. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost doživi, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Jedan čovjek je upitao Sejda ibn Musejjeba, tabijina govoreći mu, ajet koji govori o dobročinstvu prema roditeljima u potpunosti sam razumio osim dijela u kojem se kaže i obraćaj im se riječima punim poštovanja, pa kakve su to riječi pune poštovanja? Odgovorio mu je Sejid ibn Musayyab rahmetullahi ta'ala alaih, riječi pune poštovanja, znači da im se obraćaš riječima kojima se rob obraća svome gospodaru, da im se obraćaš riječima kojima se rob obraća svome gospodaru. Prenosi se da se Ibn Sirin obraćao svojoj majci tihim glasom kao da je bolasten iz uvažavanja i poštovanja prema njoj. Poslušajmo ovaj slučaj, dragi moji brate, plementa i cijena sestro, i vidimo je li se to mi obraćamo svojim roditeljima s riječima punim poštovanja i kako je to naše dobročinstvo prema roditeljima, kakav je to naš odnos prema našim roditeljima. Ovaj slučaj ispričao je ših iz Rijada, Bedr bin Nadir al-Mešari, kaže na izlazu iz da presrana nas je stara majka Plakala je i žalila se na svoje stanje. Nakon što smo je upitali za njeno stanje, rekla je ja imam sina. Ja imam sina. Odgajala sam ga i u tome se umarala. Nastanila sam ga u svojoj kući. I nakon nekog vremena, nakon njegovog punoljestva i njegove ženitbe, počeo je da me udara žestokim udarcima i da me nije stid pokazala bi vam rane na svom tijelu od njegovih udaraca, a ono što je još gore, a ono što je još gore istjerao je mene i moje kćerke iz kuće i rekao mi idi i rekao mi idi i čini zinaluk, čini zinaluk i zarađuj za svoj život, zarađuj za svoj život i život svojih kćerki, zarađuj činići zinaluk, izdržavaj sebe i svoje kćerke. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. Nosi ga i doji 30 mjeseci. Idi. Idi i čini zinaluk. Izdržavaj sebe i svoje kćerke od toga la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, troje neće ući u džennet. Onaj ko je neposlušan prema roditeljima, onaj ko je bestidan i žena koja oponaša muškarca. Rekao je poslanik alihi salatu wasalam, četvorici ljudi, Allah djelašanuhu neće dozvoliti da uđu u džennet, niti će im dati da okuse džennetske blagodati notornom pijanici, korisniku kamate, onaj koji bespravno troši imovinu siročadi i onom, onom koji je neposlušan prema svojim roditeljima. Umeje al kinani Živio je za vrijeme Omer radijallahu ta'ala. Imao je sina po imenu Kilab. Taj njegov sin Kilab došao je u Medinu i pitao ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame za najbolje djelo kod Allaha Đalašanuhu. Odgovorili su mu da je tada, u tadašnjoj situaciji, u tadašnje vrijeme, najbolje djelo bio džihad, borba na Allahu Đalašanuhu putu vratio se Kilab kući i zamolio svoje roditelje da ga puste u džihad. Odbijali su. Ko je bio Kilab? Bio je pobožan. U svome mjestu najpobožniji mladić. Za Dunjalukom nije osjećao nikakvu potrebu. Ali ono što ga je činilo posebnim, to je bilo njegovo dobročinstvo prema roditeljima. Činio je dobročinstvo svojim roditeljima od jutra do noći. Zamolio je svoje roditelje da ga puste u džihad. Odbijali su roditelji u početku, međutim, pošto je Kilab sve više i više tražio dozvolu od roditelja, oni su ga pustili i dozvolili mu da ide u borbu. Otišao je mladić u borbu, a otac i majka stalno su se prisjećali svoga sina i njegovog dobročinstva. Prema njima, jednoga dana, dok su sjedjeli pod drvetom, Vidjeli su na njegovom vrhu pticu kako iz svog kljuna hrani malo ptiče. Pa se sjetio stari otac svoga sina Kilaba pa je zaplakao. I sjetila se majka svoga sinčića Kilaba pa je zaplakala. Oslijepio je Umeje od plakanja za svojim sinom. Došao je Omer radijallahu ta'alan, ispričao mu svoj slučaj, ispričao mu je kakvo je bilo dobročinstvo njegovog sina prema njima, a sada ga nemaju, uza se, a toliko im je bio potreban. Pa je zaplakao Omer radijallahu ta'ala an i naredio da odmah pošalju glasnika Vojskovođi u čijoj je bio kilab, da ga odmah pusti i vrati, vrati u Medinu. Vratio se kilab u Medinu i došao pred Omera. Pitao ga je Omer o njegovom odnosu prema roditeljima, mladić ga je upoznao kako je svoje roditelje hranio, pojio mlijekom, bio im na usluzi od jutra do noći. Pozvao je Omer Umejet al koji je već bio oslijepio, njegovo zdravlje se pogoršalo, pa ga je upitao, o Umeje, ima li nešto da želiš na ovom dunjaluku, imaš li potrebu za nečim? Kaže Umeje al ništa me na dunjaluku ne raduje niti imam ikakvu potrebu za njim, osim da još jednom, osim da još jednom zagrlim svog sina Kilaba, da ga privijem na grudi, da osjetim njegov miris i da ga poljubim prije nego što umrem. Zaplakao je Omer, a zatim naredio Kilabu da pripremi mlijeko, da pripremi hranu svome ocu kako je to nekada radio. Nakon toga Omer radijallahu ta'ala an je uzeo posudu sa hranom i donio je do Umejeta Elkinanija i rekao napisa ovog mlijeka o oče Kilabov. Probao je Umeje mlijeko iz posude, a zatim rekao Ja emir al mu'minin, inni ađidu fil lebeni raihata waladi kilab o vođo pravovjerni ja osjećam u ovom lijeku miris svoga sina kilaba kaže Omer huve da ibnuk huve da ibnuke ja umeje to je tvoj sin umeje to je tvoj sin pa je zagrlio umeje svoga sina privio ga na grudi i stao ga ljubiti bez prestanka plakali su obojica plakao je Omer i svi ostali prisutni. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Eto, od takvih ćemo mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći od stanovnika dženneta će oni biti istinito obećanje koje im je dano, mi ćemo ispuniti. Da li si pomislio ikada, dragi moj brate, da odeš svojoj majci prije nego što ona zaspi, da je poljubiš u čelo, da zatražiš od nje da čini Allahu Đalešanuhu dovodati oprosti jer dova roditelja se ne odbija. Da li si ikada pomislio da odeš i poljubiš svoga oca u čelo prije nego što on zaspi i da zatražiš od njega halala za sve tvoje propuste u tvome dobročinstvu prema njima? Da li ste, dragi moji brate i cijenna plemenita sestro, ikada učili dovu za njih, dovu kojom nas je podučio Allah želešanuhu, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegov Da li smo ikada razmišljali šta će biti s nama ako dođemo pred uzvišenom s ovim grijehom? Čovjek ostavio je svoju majku u domu za stare i iznemogle, nije dolazio, niti se javljao godinu dana. Majka se razbolila teškom bolešću i tražila od odgovornih lica u ovom domu da nazovu njenog sina i da mu poruče da ga želi vidjeti zadnji put, da ga želi zagrliti, poljubiti zadnji put, Nazvali su ga i rekli mu šta želi njegova majka, šta je on rekao. Rekao je nemam vremena, imam posao, imam trgovinu. Ispustio je slušalicu. Umrla je majka, a nije vidjela svoga sina. Umrla je majka, a nije vidjela svoga sina. Umrla je žaleći za njim. Žalila ga je, ma šta on uradio s njom. Nazvali su ga iz doma za stare i obavijestili ga o smrti njegove majke. Znate li šta je rekao ovaj muđerim, ovaj zalim? Rekao je, završite što treba oko nje i ukopajte, a zatim i dostavite, dostavite račun svega toga. Neće ući u džennet. Neće ući u džennet onaj koji je neposlušan prema roditeljima. Pogledajmo Selef, naše ispravne prethodnike, kakvi su bili prema svojim roditeljima. Ebu Hureyra radijallahu ta'ala an, sreo je jednog mladića sa starim čovjekom i upitao ga ko ti je ovo, kaže mladić, ovo je moj otac. Savjetujući mladića, kaže Ebu Hureyra radijallahu ta'ala an, nemoj ni slučajno da ga zoveš njegovim imenom, nego ga zovi oče nego ga zovi baba, babuka. Nemoj nikada da ideš ispred njega, nego idi uvijek iza njega. I nemoj nikada u društvu da sjediš ispred njega, nego sjedi uvijek iza njega. Jedan od ispravnih prethodnika nikada se nije htio popeti na sprat iznad majke, bojeći se da ne bude iznad nije la ilaha illallah. Drugi nikada nije jeo s majkom iz iste posude, bojeći se da on ne posegne za komadom, za zalogajem hrane koje je već prije namjeravala njegova majka da uzme. Pogledajte dokle su stigli u dobročinstvu prema svojim roditeljima. Dolazi čovjek i daje prisegu poslaniku alaihi salatu wasalam na hijđru, želi da čini hijđru, pita ga poslanik alaihi salatu wasalam u kakvom stanju si ostavio svoje roditelje u kakvom stanju si ostavio svoje roditelje, kaže, ostali su iza mene plačući Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, vrati se i razveseli ih kao što si ih rasplakao. Dolazi drugi i traži od poslanika sallallahu alaihi da ide u džihad, pita ga poslanik imaš li majku, kaže da. Želiš li nagradu i oprost od Allaha, pita poslanik alaihi salatu wasalam, kaže svakako Allahu poslaniće, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, drži se njenih nogu, drži se njenih nogu, postići ćeš džennet. Džennet je ispod njenih nogu. Vratimo se, dragi moji brate plemenita i cijena sestro, majci i ocu. Držimo se njihovih stopa. Postići ćemo, inša Allahu ta'ala, džennet. Tamo je rejhan, tamo su rijeke od meda, tamo su dvorci od zlata i srebra, tamo su bašće predivne, tamo su hurije prelijepe. Držimo se njihovih nogu tamo su vrata dženneta. Zar ćemo ostaviti ta vrata, taj džennet i uživanja u njemu? Allahu Đalešanuhu se utječemo od toga. Ne zaboravljajmo riječi poslanika sallallahu alaihi selleme kada kaže ko bude dobro činio svojim roditeljama i pokoranim bio, Blago njemu, Allah će mu produžiti život. Hadis bilježi Buhari. Ne zaboravimo da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame prava sadaka, zatim dobročinstvo, pokornost roditeljima i pažnja prema rodbini pretvaraju nesreću u sreću, produžavaju čovjeku život i čuvaju ga od nesreće, od nesreće i propasti. Prenosi se od Enesa Allahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame ko je pokoran roditeljima i Allahu bit će u džennetu na najljepšem mjestu. Ne zaboravimo da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi selleme: Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srđba je u srđbi roditelja. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi selleme: onoga ko uradi dva velika grijeha, još će ga na ovom svijetu na Dunjalu kustići kazna. Ko čini nasilje, i ko je neposlušan prema svojim roditeljima. Ko čini nasilje i ko je neposlušan prema svojim roditeljima. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ako Allah tjedne, ako Allah tjedne, odložit će sve kazne za grijehe do sudnjega dana. Izuzetak je nepokornost, neposlušnost prema roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah ubrzava još na ovom svijetu, prije smrti griješnika. Na kraju, dragi moji brate, plementa i cijene sestro, Znajmo da sve ovo što smo rekli i sve vidove dobročinjstva koje smo spomenuli kroz kuranske i hadijske tekstove, svi oni se odnose na roditelje mako oni bili, pa čak i ako budu nevjernici. Prenosi se od Alije radi Allahu ta'ala an, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, niko nema prava da bude izuzet u trima dužnostima, u dobročinstvu prema roditeljima, bili oni muslimani ili nemuslimani u ispunjenju obećanja obaveze bilo prema muslimanu ili nemuslimanu i povjerenu stvar emanet sačuvati i predati vlasniku bio on musliman ili nemusliman. Prenosi se od esmi kjerke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma da je rekla došla mi je majka, a bila je mušik, bila je nevjernik u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pa sam pitala poslanika govoreći došla mi je majka i ona želi da me posjećuje, pa da li da održavam s njom rodbinsku vezu, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da održava vezu sa svojom, sa svojom majkom. Kaže Hattabi, na osnovu ovog haditha, na osnovu ovog haditha, materijalno pomaganje majke, nevjernice, obaveza je kao i majke vjernice. Dijete, iako je musliman dužno izdržavati svoju majku i svoga oca, makar oni bili i nevjernici. Kaže Ibn al-Qaim, rahmetullahi ta'ala alih, ovo je dokaz da se djeca moraju brinuti o roditeljima čak i kada nisu iste vjere. Čak i kada nisu iste vjere. Na kraju, draga moja braćo, plemente i cijene sastre, Budimo poslušni svojim roditeljima i obraćajmo im se na lijep način sa riječima punim poštovanja. Slušajmo ih osim u onome osim u onome što je grije, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Čuvajmo ih, čuvajmo njihov obraz, čast, ponos i imetak, na njihov poziv odazivajmo se žurno i nasmijana lica, poštujmo njihove bližnje i prijatelje nakon nakon njihove smrti učimo često ovu za njih, tražimo oprosta kod Allaha Đalešanuhu za njih. Molim Allaha Đalešanuhu da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas i da ih upiše na vagu naših dobrih dijela. Kažem ovaj govor i molim Allaha Đalešanu da oprosti meni i vama, da oprosti mojim i vašim roditeljima, da oprosti svim muslimanima i muslimankama, a molite ga i vi jer Allah želešanuhu, naš uzvišeni gospodar je onaj koji oprašta, voli opraštanje, pa ga molimo, pa ga molimo da nam oprosti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا سميعا يا يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إلهي هشت روحي وصارت الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت الدمع يجري